que xa foi meu Torna de novo a quererme O carbón que xa foi brasa Con pouco lume se sende Con pouco lume se baixamos un pouquiño a música, vámonos a Santa Coloma. De Gramenet. De Gra Gramenet. Gramenet ou Gramenet. Vale, vale. Eh, vamos a falar, pois, con airiños da nosa Galicia. Uh -huh. eh, vamos a falar, pois, con Carlos, Carlos Río. Moi boas tardes, Carlos. tardes, señor. <laughs> Armando, ¿qué tal? Vale, buenas tarde. Eh, Muchas gracias por atendernos, Carlos. Ah, ah, a ver, eh, para estos casos hai que estar sempre disposto. A nosa intención era darlle a coñecer a todos os nosos ointes o traballo que estades a facer, estades preparando para poder uh, disfrutar unha fin de semana longa o, o 28, 29, 30 de abril e o día 1 de maio dunha grande celebración que é o 39 aniversario da asociación, verdad? Sí, sí, é verdade, exactamente así. A ver, vamos a ver pois, pues, eh, a primeira que se fai despois da pandemia sí. eh, a ver como a ver como sale isto. Tendes preparado unha festa cultural e gastronómica. É gastronómica, sí, sí, sí. Ou sea, que haberá claro. música, haberá, haberá xantar, haberá comida de primeira calidade, etcétera, non? Exactamente, todo originario de, da nosa terra. Sí, señor, como ten que ser. Procedencia de, de primeira calidade. Exacto. <laughs> Nunca Vin, mellor dito. Te, o calendario aínda non o tendes eh, rematado, non? O calendario, sí, o calendario ah, sí. empezamos o 28, o 29, 30 no. eh, o día 1. Refírme ás actividades. O, ah, os act actividades sí. Bueno, a ver, eh, para eh, exactamente, pues algunhas cousas faltan por confirmar e sí, tal, sí. pero bueno, que, eh, a ver, habrá música tradicional de Galicia, de Rasaterra, e e eh, como non, pues algunha tamén de, de outras eh, regións, porque hai que ir Multi... facer intercambios con outras outras regións tamén. Multicultural, eh, logo, logo entón e eh, sobre todo co, da, aquí en Cataluña que tamén os, eh, tamén os acollen e tamén os resudan claro, claro. eh, eh, por lo tanto, pois pues, eh, a ver, é así eu, non te podo concretar ao mellor decir bueno, pois pues, quen ven ou quen non ven sí, sí, sí, sí. Eh, se trata de de expoñer música tradicional sí. sobre todo da nosa terra Hmm. pero con algunhas pinceladas de, de outros sitios. Claro. Hmm. Cada ano, por exemplo, os anos anteriores, últimamente tamén había unha participación de castellers, acórdome de que... Eso, sí, ah, eso sí? tamén participan, eh, sí, eh, eh, trabucaires tamén, por os, eso. os puntaires. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí temos eh, eso, os casteller, uh hmm. -huh. eh, unha cousa que se fai e eh, queda moi ben, Porque, sí, sí. por exemplo, cando suben arriba, sí. eh, entonces se tocaba a gralla, ¿no? Sí. pues, eh, eh, subía esa bandera de, la, de, da, de, comunidade... daqui de Cataluña, de la República, o sea, de, de aquí de Cataluña. Sí. Nosotros subimos as dúas, claro. a de Cataluña y la de Galicia. Claro, claro, claro. claro. Eh, eh, sí, además, señor. con gaita, no, no con gralla, con gaita, tocada sí. con gaita. Sí, sí, sí, sí señor. Sí. Eh, eh, bueno, pues, eh, a ver, eh, hai que eh, despois... vivir con todos... Eh... Moi ben, moi ben. Que, que... No, eu referíame a eso, as actividades, porque a mellor tamén tendes previsto algunha actuación especial ou algún, algún acto bueno, no teatro ano, ou pues, cosas... Este ano, como é o primeiro depor da pandemia, eso, sí. pues, non nos quixemos meter eh, moi eh, a la fondo, uh -huh. Por, eh, bueno, eh, sí que estamos eh, pensando xa, eh, ainda non celebramos esta, mm. estamos pensando no ano que ven que o ano 40. Carai. Ah. Entonces <laughs> eh, aí queremos pues, eh, mollarnos un pouco máis ou, claro. ou cantarnos o sol máis. Pre preparando as cousas, vamos. Exactamente, exactamente. Estamos eh, xa pues, preparando casi o, o ano que ven. O que pasa o que pasa é que este fin de semana que, que, que vos decides do 28, o mellor eh, hai un eh, un problema de, de clima, non? Sí. Bueno, a ver, eso, a ver se si agora as nubes descargan toda a auda estes días, eh, para, ese, para esa fecha non queda nada. <laughs> o gallá, verdad? A ver, sí, sí. Eh, espe, espe, esperemos esperemos que por lo menos bon día aunque non dio sol nin quente pero por lo menos que non chova Para, exactamente, se non chove, pois, pues, eh, a ver, eh, ahora o frío non vai a ser tampoco tan eso, e no. un, é un espacio un espacio moi bonito porque é aire libre. Sí. Claro. Eh, que hai arriba no, no, mesmo, no, mesmo sitio de sempre. Sí. Sí, sí, na, no Parque Europa. No Parque Europa, sí. ah, moi ben. Antes que se me pase de, de, de mm. se me olvide, te fago un un inciso. Claro. Eh, tamén faremos, porque temo, teño aquí diante miña precisamente o responsable de, de ese tema, mm. eh, haremos un coloquio sobre o Camiño de Santiago. Ah, sí, sí, sí. O sea que temos unha carpa dedicada para, para o Camiño de Santiago. Ah, o, sea bueno, que, o, que queira, o que se interese a eso, que se queira pasar, pois pues estamos a súa disposición ali no, no Parque Europa, uh -huh. e eh, se si se quere poñer en contacto, pois... Pues, eh, estamos a disposición tamén, supoño que casi todas as entidades teñen algunha información, sí, sí, pero sí, bueno, sí. en este caso, pues, eh, nosotros eh, estaremos ali na festa eh, expostos a, a, ese, a esa exposición, sabe? Sí, sí, sí. Eh, eh, entonces diste, Carlos, que te sei a, a, o responsable dese, dese traballo? Sí, sí, teño aquí o responsable, sí. Pues, si sí. queres te podo pasar con él. Claro, pásanos sí. eh, que nos, que Pero nos diga Eso que me dice que sí que é verdad Vai moito a Galicia, fixo moito camiño de Santiago <laughs> Pero Pero lo entiende, pero exactamente Podelle falar gallego, pero va vai falar castellano Que fale, que bueno, O importante bueno, pues, é comunicar te, te paso un momento O, o importante é comunicar, non, non ten Exactamente, Esa, exactamente. A, a información é o que fai falta o, o que Exacto, exacto, se queres paso Con... Moi ben, pois pues, entón, pues pásanolo Pásanolo, si sí. Sí, sí, se chama Fabián, eh, ahora, te, ahora te paso, vale? Moi ben, muy bien. ben. Pois, Hola, boas tardes. Boas tardes. Boa tarde, Benvido, Fabián. moitas gracias por atendernos. Estamos a, a espera de que nos informes de, de, de ese eh, asunto tan interesante, tan importante, que además eh, eh, estamos en, en ano xacobeo, por lo tanto, claro. que será unha cosa importantísima. Sí, mira, nuestro, nuestro presidente Xosé Canosa y yo sí. somos unos, unos verdaderos fanáticos del Camino de Santiago, de hecho... Ah Eh, yo lo he hecho, y él también, ocho veces. En mayo empiezo mi noveno camino. Eh, y, entonces aquí en la, en la asociación tenemos una secretaría que eh, se encarga de eh, trabajar y asesorar sobre el Camino de Santiago. De hecho, hemos pedido ya a la Junta de Galicia que nos incorporen a Iriños de Nosa Galicia como entidad colaboradora del Xacobeo. entonces Entonces, em, vamos, a, vamos a inaugurar en esta fiesta de, de 39 aniversario, vamos a inaugurar una carpa itinerante de asesoramiento del Camino de Santiago. Y el día 29, viernes, a las 8 de la noche, vamos a hacer un debate coloquio sobre el camino en el que esperamos que los peregrinos que acudan, más y desde luego nosotros, vamos a, hacer, eh, vamos a explicar nuestras experiencias y vamos a hablar sobre lo que es y lo que representa el, Camino, el camino de Santiago. Entonces, uh -huh. eh, también tendremos una carpa en la que tendremos mapas de, de los diferentes, de las diferentes rutas uh mm. -huh. y estaremos a disposición para, para asesorar a quien lo necesite uh -huh. durante o sea, todo el fin de semana. Muy bien, muy bien. O sea, un, un coloquio que moderado por vosotros, quiere decirse que Fabián é más más mm, canosa, seguir sí. en eh, na mesa de, de, de digamos, de, de, de convivencia, non? Sí, sí, efectivamente, así es. Muy ben, muy ben. Pois, Ese é es o tema, eh? Pois, o, o importantísimo para todas aquelas persoas que desexen coñecer ou que se, que se engresquen para facer o, o, o camiño, lóxicamente. Es, es unha experiencia inolvidable, lo, lo garantizo, eh? Garantizo sí, sí. que, además, no sé qué tiene el camino que es absolutamente adictivo. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. De, de eso debatiremos, justamente. Eh, el cami eh, o camiño desde onde comeza desde en Valles ou de aquí desde Cataluña? Ah, hai nas dos opciones. De, eh, a ver, eh, esto es un, es un tema es un tema que, que es eh, importante para nosotros. Mira, eh, yo empiezo el día 3 de mayo, empiezo desde Saint-Jean-Pied-de-Port. Es decir, empiezo, empiezo en Francia directamente. Oh. Pero José y yo No sé yo, ya lo empezamos en Roncesvalles en el año 2016, ¿Eh? lo hicimos en 31 días desde Roncesvalles, lo hicimos completo. Hemos hecho el camino inglés también completo, hemos hecho el portugués desde Oporto, hemos hecho el, eh, eh, hemos hecho parte del francés desde León, hemos hecho desde Sarria, ah. que es eh, toda la parte, dijéramos, del camino francés de, sí. de Galicia. Sí. Y en mi caso empecé el camino del norte, pero tuve una lesión y lo tuve que dejar. Uh -huh. Tenemos pendiente y organizado ya para hacer el camino primitivo desde Oviedo, uh -huh. pero eh, yo sí yo, en cuanto yo sé eh, deje su trabajo, se jubile, que <laughs> todavía está pendiente de unos poquitos meses para, eh, para trabajar. ¿Ah? Tenemos decidido salir desde la puerta de casa en Santa Coloma de Gramanet, ah. ir desde nuestra casa en Santa Coloma hasta Santiago caminando, con lo cual haremos parte del camino catalán también. tamén. Mm, hombre, sería fabuloso. Ou sea, que informaredes non somente do, do, bueno, dos diferentes camiños de Santiago que hai, non? Que non sí, solamente sí, hai un... Eh, hay un camino que es el mozárabe, que se junta con la Vía de la Plata y mm. posteriormente el sanabrés, que llega hasta Santiago. Hay el portugués, el, inglés, el eh, primitivo, el olvidado, el del norte. En fin, hay hay muchas vías y hablaremos de todas ellas, todas muy, las que muy sean bien, interés, sí. efectivamente. Estupendo. Pues muy ben, moi ben. Un, un, Nada, que eres un, un adicto ao camiño. Noraboa e felicitacións, Fabián. Da verdade que é un, unha cousa importante para, para todas aquelas persoas neófitas nese traballo tan importante como é o uh -huh. Camiño de Santiago, que, que como dices, eh, non, non solamente é impresionante e, ademais, inolvidable, sino que é adictivo, pero ao mesmo tempo, pois, que, que seguro que pode acoller a moitísima xente de todos os tipos, non, non fai sí. falta ser relixioso para poder facer iso. no, ese... No, absoluto. No, no, no. Y, no. y, y a dar un dato adicional. Yo, que soy catalán, nací, nací al lado del campo del Barça, me siento absolutamente gallego, es decir, el Camino de Santiago, independientemente desde dónde se realice o desde dónde se inicie, mm. eh, cuando, en el momento en que penetra en Galicia, te, te, te invade, te absorbe, te imbuye. Sí, cautiva. Y yo me siento absolutamente eh, identificado con Galicia y con los gallegos. Uh -huh. No solo por la comida, ¿eh? Estoy que también del espírito da terra. Canto <laughs> espírito. Non solamente polo xantar, claro que se presión que, que, que tamén, non? Porque <laughs> que tamén, <laughs> efectivamente. bueno, moi ben, moi ben. Sí, señor. Bueno, os devolva Carlos, de acordo? Ve, veña, a ver que nos dice, a ver se si hai algunha cousiña máis, que xa nos descubriunos precisamente esa carpa que se montara no Parque Europa, non? Sí. Eh, sí, sí, sí. eh despois pois, a ver se si algunha cousa máis ten prevista. Que dice que, que, que moitas gracias, Fabián. A, a vosotros, moitos éxitos, a vosotros. moitos éxitos. Boas tardes. Boa tarde. Dinos, Carlos. Eh, que é mellor que para explicar ese tema, eh? Claro que sí, sí claro señor. Que sí. Pero hai algunha cousa máis, por exemplo, haberá pulpeiros, non? Hombre, claro. Ah, Rubén Cadano. Non pode faltar, sí, non? No, no. Eh, bueno, sí, hai habrá de todo, carne, e eh, pulpo e viño eh, E, empanadas. <laughs> E empanadas. empanadas tamén. Muy ben, muy Estades invitados, se queredes vir o sábado o día da, co da comida, pois pues, eh, estades invitados aquí. Moi ben. Vale. Carlos, que máis cousas tendes así prevista? Hai unha cousiña máis así que ou vai ser sorpresa, máis adiante xa non las dirás seguro. Bueno, a ver, é este ano, pues, eh, a ver, como é primeiro a festa, eso, uh -huh. non nos quisemos embarcar moito a sí, sí, sí. eso, o sea, o tema de gastronomía, pues, está aí, como a cada ano, sí. eh, esperemos que nos acompañe o tempo para que a xente poida salir uh eh, -huh. e disfrutar de eso, esa eh, está. Eh, despois das semanas, eh, sí, habrá a eh, música pola mañá, pola tarde, a tradicional, pola tarde eh, ou pola noite, tarde-noite, pois pues, habrá eh, música para bailar algo. Eh, mm. bueno, pois pues, eh, sin, sin ninguna... Este, eh, o sea, eh, botar a, a, pa diante o eso, este ano quisamos ser máis austeros, en ese tema, eh, bueno, pues eh, habrá algo para entretenernos, pero nada máis. Sí, vale? sí, sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, Pues, bueno, eh, sobre también... todo que haxe xuntanza, eh, que a xente se eh, xunte... Eh, exactamente. Eh, eh, eh, se trata da xuntanza e de, de, de pasalo ben entre todos. Eh, sí. Ter o primeiro contacto despois da pandemia con todos os paisanos de, de, de yo, yo non paisano, porque a... veñen moita xente que non é de Galicia. Tamén. Claro que sí, hombre. Bueno, lógicamente, eh... escoita, tamén haberá eh, exposición de produtos galegos, quero decir, se que se alguén quere sí, mercar tamén, tamén, que quere mercar o, o mesmo que trae o o, o bar eh, que pon o pulpo eso. Sí ten unha carpa para, para de produtos galegos, eh? Moi, pues, mira, a ver, el está todo Eh, bueno, eh, si fai dúas semanas estuvo aquí nun mercadillo <laughs> eh, aquí en Santa Coloma, eh, a semana pasada estuvo aí no Estalrí, eh, mm. nunha, unha festa medieval, uh ah. -huh. eh, eh, bueno, pues eh, está por aquí, eh, eh, está moi... Eh, involucrado aquí, estuvo en San Andrés, en outra festa medieval, uh mm-hmm. -huh. o sea que este xente, esta xente traballa moito por aquí, eh? este é un moi bon produto, eh? Uh ah. -huh moi pois, pues, bon produto. Si, non é porque digamos nosotros que eso mm, hombre. eh, que está moi bon produto, eh. Uh eh, -huh. É, é dali de da ao lado da terra do Ulloa, de uh mm. do pino, do touro, o pedroufo, o bueno. pedroufo eso, ¿sabes? <laughs> Sí, eh, bueno, pues eh, cerquiña de bon cerquiña de Santiago. Cerquiña de Santiago, exactamente, porque está ahora incluso montar ali pues unha, un restaurante pensión, mm. eh, unha pulpería, ¿Ah? eh no mesmo camiño de Santiago. Sí, sí, sí. se, no, se, sí, nos, sí. se nos atrevemos hasta pode pode informar do camiño de Santiago. Il. Sí. sí, tamén, tamén te podo informar eh. <laughs> sí, porque, porque bueno, é unha parada porque, eh, obligatoria eh, pero... Esto, que pasa que colleu nunha época mala abreu no, eh, o tema da pandemia eh, sí. bueno, pues eh, eh, colleu nunha época moi mala eh, sí. eh, a inversión, pues eh, eh, claro eh, sí É, eh, eh, o que ten, eh? pois, eh, se tens suerte, pois, eh, a veces hai que traballar, pero tamén hai que ter suerte. Tamén, eh, entonces, tamén. Eh, entonces, sí, pois, sí. Eh, bueno, pillou nunha época mala, pero, bueno, creo que vai ben, eh? creo que vai ben. Bueno, pero os galegos, como se suele dicir, dice un galego... Emprendedores e eh, eh, traballadores para ese tema. Porque dicen, un galego polo nunha esquina, cunha plancha, e ao cabo dos anos xa ten un restaurante. Sí, sí, sí, sí, é verdad. Hombre, pois pues, eh, os mellores restauradores aquí en Cataluña eh, viñan pa aquí cunha mágoa diante e outra atrás, traballar, eh, puñarse de camareiros e eh, depois montar un restaurante claro. todo lo alto. Sí, señor. Pero ese porque se traballa, eh, porque... Eh, claro. Eh, porque ten bueno. ini a, a iniciativa tamén. Nosotros levamos a fama E eh, cardamos a lana tamén. Tamén. <laughs> moi ben, moi ben. Bueno, pois de, de verdade que vos felicitamos, que un desexamos que teñades moi moitos éxitos nese, nesa reentré que despois do, do Bueno, pois pues, do... eso non o queremos para nosotros solo, queremoslo para todos eh, porque eso es buen señal que nosotros vamos a todas as festas eh, eh, queremos disfrutar de, de, delas tamén mm. eh, si fai buen tempo e eh, eso pues, eh, o demais eh, saben por añadidura uh mm-hmm. -huh. eh, bueno, pues muchas gracias a vosotros por acordarnos de acordarse de nós hai que facerse eco de, de, de, das actividades que fan as asociacións galegas en Cataluña eh, e eh, eh. vos está de celebración 39 aniversario e esta festa cultural que ademais durará mm, eh, eh, amplíase con respecto a outros anos, eh? Catro días, sí, sí, sí, sí. cuatro sí, días claro, de... digo que, por exemplo, pues, eh, a xente que se está escoitando se quere vir, eh, non quere ter el coche porque quere te quere tomar unha copa de viño de máis eh, ou eso, pois pues que veñan metro porque hai pois pues, muy, boa comunicación de metro, hai a línea 9. Moi boa comunicación, claro, claro que sí. Eh, na, na parada norte, e depois tamén a línea 1 pois pues, está eh, a, a pouco máis de 5 minutos de Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, la zona de Singerlin, eso, ¿sabes? Además, vais a seguir antes da... de metro está, eh, Santa Coloma está moi muy moi ben comunicados, eh? Además, está aí, o metro está aí diante da, da asociación. <laughs> sí, bueno, témolo aquí a, a tres minutos. Claro. A tres minutos. Sí, sí señor. Sí. <laughs> Pois, alegrámonos moitísimo, Carlos. Gracias, Armando. Pois, eh, eh, pues, eh, nosotros tamén que poder falar de expresar isto eh, con vosotros aí eh, nesta emisora. Moitas gracias. Moitas gracias a ti. Exacto, te digo, isto eh, non o digo por, por decirlo, eh, o sea, o sábado espero. <laughs> xa faremos, xa faremos o posible por intentar achegarnos aí a saudarvos personalmente e eh, tomar algo xuntos. Escoita, mm, dalle nosas felicitacións a todo o equipazo que este, que formades por dirixido aí por Xosé Canosa, que por certo hai que vale, darlle vale, pues, os, os sí. nosos sentimentos pois sí. por, a, por o falecemento da súa mai, pero que, que saiba que estamos o carón de dúo. Sí, sí, no, bueno, se, xa, se llevaré da vosa parte, xa, xa, estará corriente de todo eso, vale? Mo, moitas grazas por, pois, por a túa información, moi, eh, unha aperta grande. Hasta logo. Take Bueno, o programa de hoxe non deu para máis. Hmm. Despois de Semana Santa, pois que o, o primeiro, sí, sí. pois podemos ir contentos. Aquí termina o programa de hoxe, logo. Eso. Pois, Así queridos que ointes, temos... ata, ata vindeira semana. Que Eso. pase unha feliz semana. Veña. Gracias, Fernando, por estar aquí connosco. Como digo sempre, que a noite se xo vosso descanso, a rúa vos a liberdade Sede, sede felices e que o pasedes o mellor posible.